بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tazkiyani halok qiluvchi sifatlar qismini oxirgi bo'limi bu tilla yigirmataga yaqin ofatlarni zararlarni ulamolar sanashgan shulardan bugun boshlashimiz kerak edi demak birinchisi bu moloyani gaplar ya'ni insonga aloqasi bo'lmagan foydasi bo'lmagan behuda gaplarni moloyani deyiladi bu ham tilni bir ofati hisoblanadi aytildiki tilni gunohlardan saqlash kerak g'iybat gap tashish yolg'on talash tortishish va shunga o'xshagan gaplarni inson muboh gaplarni gapirishi mumkin masalan savob bo'lmagan ajr bo'lmagan va biron bir zarar bo'lmagan muboh gaplari gapirsa ham agarchi bunda gunoh zarar bo'lmasa ham lekin vaqtini zoya qiladi va mana shu gapirgan gaplari uchun hisob kitob bo'ladi ma'lumki hisob kitob ham bu bir zararni bir azobni turi hisoblanadi chunki hisob kitob sababli inson jannatga kirolmaydi ya'ni o'sha yerda mahsharda qiyin holatda kutib turadi va yana bir yutqizish zararli tomoni shundaki inson yaxshi narsani o'rniga a'lo narsani o'rniga adno narsani past narsani olgan bo'ladi yaxshini berib yomon narsani olgan bo'ladi chunki o'sha vaqtini zikrga ishlatishi mumkin edi ya'ni behuda gapni moloyani gapni o'rniga zikr qilishi mumkin edi yoki tafakkur qilishi mumkin edi agar o'sha vaqtda tafakkur qilganda edi masalan alloh taoloni maxluqlarini alloh taolo uni qalbida ba'zi haqiqatlar balkim ochgan bo'lar allohni zikr qilishi mumkin edi tasbeh aytishi mumkin edi tahlil aytishi mumkin qancha zikrlar borki jannatda qasr quriladi masalan sahih hadisda keladi sahihul jomida kimki qulhu allohu ahad surasini o'n marta o'qisa jannatda qasr quriladi yoki xazina bo'lgan masalan zikrlar bor la havla va la quvvata illa billah va boshqa subhanalloh zikri masalan jannatda xurmo ekiladi ya'ni jannatdagi makonlar ne'matlar qasrlar qurilmagan bog'larga daraxtlar ekilmagan bu narsani inson dunyoda qiladi dunyoda turib jannatdagi joyini obod qiladi qasrlar daraxtlar bog'lar shularni hammasini inson dunyoda o'zini amali bilan hosil qiladi buni misoli shunaqaki xazina turganda inson bir loyi arzimagan qiymatsiz loyga olganga o'xshaydi bu aynan zikrlar turganda vaqtini zikr bilan tafakkur bilan o'tkazmasdan behuda maloyani gaplar bilan o'tkazgan odamga o'xshaydi aytildiki maloyani gaplar bilan mashg'ul bo'lgan odam agarcha gunohkor bo'lmasa ham biron bir zarar kelmasa ham kamida katta bir foydadan quruq qolgan bo'ladi mo'min kishi sukuti tafakkur bo'lishi kerak va uni nazari ibrat bo'lishi kerak va gapi zikr bo'lishi kerak insonni mana shu hayotdagi sarmoyasi uni hayoti bo'ladi ya'ni bu hayot e, imtihon bo'lsa bunda insonga bir sarmoya berilgan go'yo bir tijoratga o'xshatishgan qur'onda ham tijoratga o'xshatilgan masalan tijoratan lantabur ya'ni kasodga uchramaydigan tijorat deb keladi ya'ni mana shu hayot tijoratga o'xshasa insonni tijoratda bir sarmoyasi bo'ladi shuni tikib keyin foyda ko'radi shu sarmoya bu hayot mana shu bizni umrimiz hayotimiz bu hayot bo'lsa vaqtlardan iborat mana shu nafaslarimiz olayotgan lahzalardan iborat shu lahzani agar biz foydali narsaga ishlatsak ibodatga zikrga tafakkurga ishlatsak bu oxiratimizga zaxira qilayotgan bo'lamiz ya'ni foyda ko'rayotgan bo'lamiz tijoratdan agar gunohga ishlatsak unda zarar bo'ladi ya'ni tijoratni kasodga uchraydi bu odam zarar ko'radi shuning uchun mana shu sarmoyani zoya qilib qo'ymaslik kerak demak bir odam moloyani bilan umrini zoya qilsa behuda narsalar bilan o'ziga oxirat uchun ajr to'plamasa bu sarmoyasini zoya qilayotgan bo'ladi shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda min husni islamil mar'i tarkuhu malayani moloyani gaplarni tark qilishi behuda gaplarni tark qilishi kishini islomini go'zalligidan ya'ni bu o'sha kishini dinini yaxshiligiga dalolat qiladi behuda gaplar gapirmayaptimi ibn abbos aytadiki roziyallohu anhu aytadiki moloyaning gaplari gapirmagin chunki bu fazilatdir chunki gunohdan salomatda bo'lmaysan ya'ni behuda gapga odam kirishdimi albatta bir gunoh aralashadi orasida yo yolg'on yo g'iybat kirib qoladi va aytadiki hattoki senga taalluqli bo'lgan muhim gaplarda ham iloji bo'lsa bulardan ham tiyilgin agar imkoni bo'lsa chunki uni ham noto'g'ri joyda aytib qo'yishing mumkin ya'ni ba'zan inson to'g'ri gapni noto'g'ri ishlatib qo'yishi mumkin bir gap haq bo'lishi mumkin lekin haq gapni har joyda gapiraversa ham hikmatdan bo'lmaydi va ibn abbosni gapi davom etadi shogirdi mujohid rivoyat qilyapti aytadiki halim bilan muloyim kishi bilan va ahmoq bilan talashib tortishmagin chunki halim inson talashib tortishsa sendan xafa bo'lib tashlab ketadi ahmoq bilan tortishsang senga aziyat beradi va birodaringni orqadan ya'ni bo'lmagan paytda shunday narsa bilan zikr qilginki sen bo'lmagan paytda odamlar seni qanday zikr qilishlarini istasang shunday yaxshi gaplar bilan eslagin va senga qanday muomala qilishlarini xohlasang sen ham birodaringga shunday muomala qilgin umar roziyallohu anhu aytadiki moloyani gaplarga kirishmagin demak sahobalar shu narsaga ahamiyat bergan behuda gaplarga kirishmaslikdan o'zlari ham saqlangan va o'zlaridan keyingilarga shu narsani nasihat qilishgan aytyaptiki moloyani gaplarga kirishmagin saqlang ularni va dushmaningdan uzoqlashgin demak dushmandan uzoq turgin va odamlar ichidan faqat ishonchli odam bilan bo'lgin va ishonchli odam faqatgina ollohdan qo'rqqan odamdir ya'ni ishonchli odammi kimligini ham aytyapti o'zi ollohdan qo'rqadigan odam mana shu ishonchli odam va fosiq bilan do'st bo'lmagin chunki undan fosiqlikni o'rganasan va unga siringni fosh qilmagin va faqatgina ollohdan qo'rqadigan odamlar bilan mashvara qilgin shular bilan maslahatlashgin hop endi savol paydo bo'ladiki moloyani gap bu qanaqa gap e, buni ta'rif ilmiy ta'rifi shuki ya'ni sodda tarifi behuda gaplar deyapmiz befoyda gap desak ilmiy tarifini ulamolar aytishganki inson sukut qilganda gunoh bo'lmaydigan va zarar bo'lmaydigan gap ba'zi gaplar borki sukut qilsangiz gapirmasangiz gunoh bo'ladi ya'ni juda muhim gap masalan haq bir e, joyda birov bir narsani so'radi islom haqida so'radi yoki ollohni tavhidi haqida so'rayapti o'rganmoqchi shunda aytmasangiz gunohkor bo'lasiz mana bu yerda aytmasa gunohkor bo'ladi bu aytish zaruriy bu ibodat bo'ladi hattoki farz bo'ladi bunaqa gaplar yana ba'zi gaplar borki aytmasangiz sizga zarar tegadi ya'ni o'zingizni zarardan saqlanish uchun ba'zi gaplarni gapirishingiz kerak o'zingizni mudofaa qilishingiz kerak demak moloyani gap mana shu ikkalasi ham bo'lmaydi gapirmasangiz sizga zarar ham yo'q gunoh ham yo'q demak xulosa nima ya'ni bir diniy foydasi ham yo'q dunyoviy foydasi ham bo'lmagan gap ya'ni o'zingizdan u gap bilan bir zarar ham ketkazmayapsiz bir foyda ham keltirmayapsiz mukammal behuda gap hech qanday foydasi bo'lmaydi o'zingizni zarardan himoya qilsangiz bu gap moloyaniga kirmaydi muhim gap hisoblanadi chunki zararni ketkazyapsiz yoki gapirmasangiz gunoh bo'ladigan zaruriy gaplar bular ham moloyani emas bunga misol sifatida nimalar kiradi bir odam o'zini safarlarini gapirib berish qaysi davlatlarda bo'lgan u yerda ko'rgan narsalarini gapirib berishi masalan daryolar dengizlar e, u yerda tog'lar bo'lgan voqealar odamlar urf odatlarini gapirib berish e, u yerda qanday ovqatlar ko'rgan ularni libosi qanaqa mana shunday befoyda gaplar ya'ni bu insonga hech qanaqa foydasi yo'q mana shular moloyanini misoli chunki bularni gapirmasa edi gunohkor bo'lmas edi va biron bir zarar ham bo'lmaydi agar sukut saqlasa biron zarar ham kelib qolmaydi foyda ham topmayapti biron bir zarar ham bo'lmayapti nima uchun bu moloyanikdan saqlanish kerak chunki moloyani gapga inson kirishdimi albatta bir yolg'on aralashib qolishi mumkin yoki g'iybat aralashib qolishi mumkin yoki faxrlanish manmanlik aralashib qolishi ya'ni maqtanish bo'lib qolishi mumkin riyo aralashib qolishi mumkin agar bu narsa aralashsa demak gunohga aylanib ketadi lekin agar bir inson nihoyatda tirishsaki gunoh aralashtirmasdan mana shu gaplarni gapirishga tirishsa harakat qilsa kamida u holda ham vaqtini zoya qilgan bo'ladi chunki hech qanaqa ajri ham unga yo'q foydasi ham bo'lmaydi na dunyoviy foydasi bor demak bir odam o'zi shunday gaplarni gapirishi mumkin bu bir ikkinchisi boshqa odamdan moloyani gaplar haqida so'rashi mumkin ya'ni safaringni gapirib ber qanday nimalari ko'rdingda boyga aytgan behuda narsalar birovdan so'rashi mumkin natijada bu ham so'ragani uchun go'yo o'zi ham gapirgandek bo'lyapti vaqtini zoya qilyapti va narigi boshqa bir odamni ham vaqtini zoya qilib gapirishga majbur qilyapti u ham keyin vaqtini zoya qiladi demak mana bu ham vaqtini zoya qiladi agar unda bir gunoh ishlar bo'lmasa mana shu savolida ofatlar gunohlar bo'lmasa vaholanki ko'p savollarda zararlar bo'ladi zarar va ofatlar bo'ladi masalan mana shunaqa savollarni tushunib olishimiz kerak ya'ni bu shariatni mohiyatini e, tushunish kerak ba'zan inson farosat bilan buni tushunadi lekin ba'zan biroz bir ishora kerak bo'ladi insonga demak ba'zi savollar zarar keltiradi insonni diniga dunyosiga masalan aytaylik sen ro'zamisan degan savol ba'zan har xil holatda odam so'rab qoladi birovni ibodati haqida sen ro'zamisan deb yoki birov tahajjudini so'rab qolishi mumkin tahajjud o'qiysanmi deb shunga o'xshagan bir ibodatidan so'raydi shunda nima bo'ladi bu zarar yani. chuqurroq o'ylab qarasa zarar bo'ladi chunki agar u odam ha ro'zaman desa unda o'zini bir maxfiy ibodatini ochgan bo'ladi maxfiy ibodat afzalroq oshkor ibodatdan ko'ra ajri ko'proq demak bu o'zini o'sha ibodatini darajasini tushirib qo'yyapti pastga bu birinchidan yoki riyo aralashib qoladi riyo aralashsa u ibodatini behuda qilib qo'yishi mumkin befoyda qilib qo'yishi mumkin endi agar yo'q deydigan bo'lsa unda yolg'onchi bo'lib qoladi ya'ni gunohkor bo'lib qoladi va uni gunohga tushishida mana shu savolni so'ragan odam aybdor chunki behuda savol so'rayapti noto'g'ri savol so'rayapti ya'ni bunga nima foydasi u ro'zadormi yo'qmi masalan nafa ro'za tutyaptimi yo'qmi bu kerak emas bizga aloqasi yo'q bu narsa la yanihi degani bizga aloqasi yo'q biz kerak emas u muhim emas degan demak yo'q desa yolg'onchi bo'lib qoladi endi agar sukut saqlab hayam demasa riyo bo'lmasin deb yo'q ham demasa yolg'on bo'lmasin deb indamay tursa unda haligi odamni mensimagandaki bo'lib qoladi savol so'ragan odam mensimaganda kelib qoladi u xafa bo'ladi keyin o'zi aziyat chekadi o'zini savolni endi agar gapni u yoqqa bu yoqqa burishga harakat qilsa u mashaqqatga tushadi demak mana shu bitta o'rinsiz savol bilan bir odamni yo riyoga tushirib qo'yyapmiz yo ibodatini o'sha darajasini tushirib qo'yyapmiz yo yolg'onga majbur qilyapmiz yo xuddi bizni mensimaganday qilib aziyat beryapti yoki bir mashaqqatga tushirib qo'yyapti va boshqa ibodatlar haqida so'rashadi mana shunda yoki inson yashiradigan uyaladigan narsalardan so'rash masalan gunoh haqida bir inson gunoh haqida so'rash bu ham yaxshi emas chunki hadislar keladi man satara musliman satarahulloh kim muslimni musulmon kishini satr qilsa yashirsa uni gunohlarini alloh taolo uni yashiradi qiyomatda ba'zi rivoyatlarda keladi qiyomatda uni aybini yashiradi gunohlarini alloh taolo yashiradi qiyomatda butun insonlar oldida sharmanda bo'ladigan kunda ayblarini yashiradi ba'zi hadislarda keladi kim musulmonlarni aybini qidirsa ba'zi odamlar o'ziga shu narsani odat qilib oladi ollohdan panoh so'rash kerak bu narsani olloh saqlasin mana shuni o'ziga odat qilib oladi o'zi bilmagan holatda hammani aybini surishtirib yuradi ya'ni shu narsalarni so'rab surishtirib kovlashga harakat qiladi insonlarni ayblarini keyin bir ayb topsa xursand bo'ladi mana bu insonni ichidagi hibosati ifloslik hadisda keladiki kimki musulmonlari aybini qidirsa alloh taolo uni uyini o'rtasida sharmanda qiladi hech kim bilmaydigan joy maxfiy joy insonni uyini ichi alloh taolo demak mana shu hadisda kelyaptiki uni uyini ichida hammadan maxfiy joyda ham sharmanda qilib qo'yadi o'ziga mana shu narsani odat qolsa mo'minlar aybini qidirishsa shuning uchun islom bizni aybni kovlashga qidirishga buyurmaydi undan qaytaradi balki ayblari ko'rib qolsak hatto ko'rib qolgan taqdirda o'shani bekitishga kerak albatta jamiyatga zarar bo'ladigan ayb bu boshqa masala ya'ni birovni molini o'g'irlayapti bosh qilyapti uni endi o'sha mas'ullarga aytiladi shu narsani qaytara oladigan yo nasihat qiladigan bir odamga aytiladi lekin o'ziga tegishli bo'lgan gunohda bu narsani boshqa odamlarga aytilmaydi nima qilinadi o'ziga nasihat qilish mumkin birodar mana shunaqa men ko'rdim to'g'ri tushundimmi yo'qmi deb mana shuni so'raydi nasihat qiladi mana shunaqa deb chiroyli uslub bilan nasihat qiladi lekin boshqa odamlarga aytishga hojat yo'q demak mana shunaqa narsalardan so'rash kerak emas bu ham noqulay holatga qo'yish bo'ladi yana nima kiradi moloyaniga misollar bilan tushunarliroq bo'ladi ikkita odam gaplashib turibdi ba'zan bir odam kelib ha nima gap nima bo'lyapti kim qanaqa deb darrov kirishib ketadi haligi gapdan xuddi quruq qolayotgandaka darrov bilib olgisi keladi xuddi o'sha o'ziga ahamiyati bordagi o'ziga taalluqi bordagi tasavvur qiladi mana bu narsalar ham noto'g'ri nimaga chunki u ikkita odamni o'zlariga xos gapdir balkim omonat gapdir balkim uni shaxsiy hayotiga tegishlidir yoki ikkalasini orasida o'zlariga xos gapdir balkim atigilab chetga o'tib gaplashayotgan yoki sizni bilishingiz balkim sizga aloqasi yo'qdir oxiratingizga yoki bilsangiz qaytanga zarardir o'sha narsani g'iybat qilishingiz mumkin bo'lsa mana shu moloyani ya'ni bizga taalluqi bo'lmagan gap behuda gap va bu aslida odobga ham xilof odobga ham xilof gap ikkita odam gaplashib turganda orasiga kirish shuning uchun o'zi odobda ham hattoki mana shu oddiy dunyoviy jihatlarni ham ana shu muomalani odobida ikkita odam gaplashib turgan bo'lsa orasiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz bu xos gap emasmi deb ruxsat so'raysiz yo'q xos emas desa keyin qo'shib eshitsangiz bo'ladi gaplashsangiz lekin aytsaki uzr birodar o'zimizni gapimiz bor edi desa unda ketishingiz kerak shuningdek ba'zan yana bir surat uchraydiki bir odam kelyapti birodar so'raladiki qayerdan kelyapsiz masalan mana bu ham ortiqcha bizga nima ahamiyati bor qayerdan endi bir ish bo'lsa shunga bog'liq bir narsa bo'lsa boshqa masala lekin ba'zan shunchalik qiziqib so'raydi odamlar ya'ni insonlarda qiziqish bor birovni ikir chikirlariga qiziqadi birovni hayotidagi mayda chuyda narsalarga ham qiziqaveradi mana shular ham ya'ni uni qayerdan kelayotgani bizga nima ahamiyati bor balkim u odam shuni aytgisi kelmas balkim uni o'zini bir xos narsalaridan bir noqulaydir unga balkim yoki balkim aziyat bo'lar unga yoki uyalar masalan aldab qo'yishi mumkin mana shunaqa paytda o'shanda demak so'ragan odam gunohkor bo'ladi yoki ba'zan o'zimizda ko'p uchraydigan o'zbeklarda yo'l bo'lsin deydi ya'ni bir odam bir joyga ketayotgan bo'lsa yo'l bo'lsin deydi maqsad nima qayerga ketyapsan degan ya'ni hamma tushunadi buni qayerga ketyapsan deb uni endi borayotgan joyini aytishga majbur chunki noqulay holatga lekin masalan bu odam uchun ahamiyati yo'q edi uni qayerga ketayotgan mana shular hammasi molo ya'ni undan keyin masalan hozirgi kunda hozirgi voqelikdan kelib chiqib ba'zi narsalarni so'rash odobdan emas hattoki durust narsalar emas ya'ni bir odamni qayerdanligi xususan mana muhojirlikda chunki hozirgi kunda hammamiz bilamiz kufr bilan iymonni orasida kurash ketayotgan payt ya'ni musulmonlari dushmanlari eng ko'p butun dunyo musulmonlarga dushman bo'lgan payt musulmonlar poylayotgan payt ularga zarar yetkazmoqchi tutmoqchi bo'lgan bir paytda yashayapmiz shuning uchun hozirgi paytda bir kishi o'zini qayerdanligini yashirayotgan bo'lishi mumkin qaysi davlatdanligini yoki o'sha davlatni qaysi viloyatidan bu narsalar so'rab o'tirishga hojat yo'q xos bir e, zarurat bo'lmasa aniq bir shunga bog'liq ish bo'lmasa hojati yo'q chunki u odam noqulay bo'ladi ya'ni ko'pchilik odam shu narsani yashirishga harakat qiladi ba'zilar hattoki shu savol e, shu narsalarni yashirsangiz xafa bo'ladi ba'zi muhojirlar xafa bo'ladi bu noto'g'ri bu voqelikni tushunmasligidan o'sha odam bunga farosatimiz yetishi kerak ortiq bu narsalarga ya'ni birov aytmayaptimi aslida so'rashimiz kerak emas so'rash xato va agar so'rasangiz aytmayaptimi xafa bo'lish kerak emas bu chunki mana shu voqelikka tushunishimiz kerak hozir holatda maloyani yana bir ko'rinishi insonni o'ziga kerak bo'lmagan bir savolni so'raydi ahli ilmdan va ahli ilm o'shani bilmasa masalan mashaqqatga tushishi mumkin yoki bilmasa ham aytib yuborishi mumkin o'sha narsani uyalganidan natijada anavi kerak emas narsani so'rayotgan odam ham sherik bo'ladi gunohda ya'ni bular hammasini sababi insonni qiziqishi mana shu kerak emas narsalarga qiziqish buni muolajasi qanaqa ilmiy muolajasi shuki o'limni yaqinligini bilishimiz kerak ya'ni faraz qilishimiz kerak esdan chiqarmaslik kerakki o'lim yaqin va har bir so'zimizdan so'ralamiz ertaga har bir gapimiz yoziladi mana shu narsalardan alloh taolo so'raydi nafasimizni vaqtimizni nimaga sarflayotganimizni so'raydi demak mana shu narsani bilsak shunda behuda gap gapirgisi kelmay qoladi va amaliy muolajasi shuki hadeb insonlarga aralashaverish ham to'g'ri emas to'g'ri islomda ruhboniyat yo'q ya'ni xalqni tashlab tog'larga chiqib ketish g'orda yashash bu islom qaytaradi bu narsani la ruhbaniyata fil islom islomda ruhboniyat yo'q hadisda keladiki bu ummatni ruhboniyati jihod deb keladi shuning uchun xalqdan mukammal uzlat qilish ya'ni chiqib ketish yo'q lekin mukammal yigirma to'rt soat odamlar bilan birga bo'laverish ham to'g'ri emas chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini vaqtini uchga bo'lardi payg'ambarimiz biz uchun namuna bir qismini odamlarga odamlarni xalqni hojatini masalan savoli bor birovni hojati bor uchdan bir qismini shunga ajratardi yana bir qismini oilasiga ajratardi va uchinchi qismni ollohga ajratardi ya'ni olloh bilan xoli qoladi ibodatga ajratadi demak amaliy muolajasi ba'zan ajralib ibodat bilan mashg'ul bo'lish kerak diniy kitoblar mutolaa qilish kerak tafakkur qilish kerak zikr qilish kerak mana shunga ham vaqt ajratish kerak ya'ni biroz mana shu e, ajralib yolg'iz ham qolish kerak inson olloh bilan birga ham qolish kerak bu bittasi yana biri abu bakr roziyallohu anhu og'ziga tosh solardi masalan o'sha behuda gapirmaslik uchun mana shunday qilsa bo'ladi salaflari qilgan ish va yana bir yo'li sukut saqlashni o'zimizga odat qilishimiz kerak behuda gaplarda sukut saqlashni o'rganish uchun muhim gaplarda ham sukut saqlasak ya'ni boshida o'rganib olish uchun mana shunday qilinadi muhim gaplarda ham sukut saqlab saqlab ma'lum vaqtdan keyin behudada saqlash oson bo'lib qoladi keyin muhim gaplar o'zi gapirilaveradi zarurat miqdoricha o'sha gaplash demak mana shu tilni birinchi zarari ofati bo'ladi bu moloyani gaplar ikkinchisini ham inshaalloh ko'rib qo'yamiz ikkinchi zarari ofati bu ortiqcha gap biroz o'xshashlik joyi bor moloyani bunisi ortiqcha gaplar bu ham shariatda yaxshi hisoblanmaydi ortiqcha gaplarga moloyani gap ham kiradi va bundan tashqari hojatdan ortiqcha bo'lib ketgan gap ham kiradi farqi nima bo'lyapti moloyani gaplar u yoqda insonga aloqasi yo'q gaplar tegishli emas muhim bo'lmagan gap lekin ortiqcha gap insonga ahamiyati bor aloqasi bor gapu lekin keragidan ortiqcha cho'zilib ketadi ya'ni bir maqsadingizni bitta jumla bilan bitta gap bilan tushuntira olasiz lekin shuni ikkinchi gapni gapiryapsizmi shu ikkinchisi ortiqcha gap bo'ladi va bu insonni vaqtini zoya qiladi agarchi gunoh bo'lmagan taqdirda ham masalan eskilar salaf solihlar nima deyishgan bu to'g'risida ato ibn abi robah aytadiki sizlardan oldingilar ya'ni sahobalar aytyapti sizlardan oldingilar ortiqcha gapni yomon ko'rishadi va ollohni kitobi rasulullohni sunnati amri ma'ruf nahiy munkar va insonni hayoti uchun zarur bo'lganlardan tashqari boshqa gaplar ortiqcha hisoblashadi demak qur'on hadis ortiqcha emas amri ma'ruf qilasiz ortiqcha emas foydali gaplar ortiqcha emas hayotingiz uchun zaruriy gaplar savdo sotiq tijorat ortiqcha emas bular bundan boshqalari ortiqcha deyapti mana buni ato ibn abi robaha aytyapti va davomida aytadiki sizlarni o'ng va chap tomoninglarda turgan yozuvchi farishtalar borligini inkor qilasizlarmi qur'onda oyat keladi atid biron bir gap gapirmasa inson ularni yozuvchi hozir nozir farishtalar bor ya'ni kiroman katib qiyomatda nomay amoliylar ochilganda foyda ham zarar ham bo'lmagan ortiqcha gaplar chiqqanidan uyalmaysizlarmi deydi ba'zi sahobalardan keladi ba'zan odamlar mendan shunday bir narsa so'raydiki unga javob berish tashna odamga sovuq suv qanday lazzatli bo'lsa shunday lazzatli tuyuladi menga lekin ortiqcha gapdan qo'rqib men javob bermayman ya'ni javob bergisi keladi uni o'shani gapiga nihoyatda lazzatli tuyuladi chunki gapi ham o'zini lazzati bor shuning uchun ham insonlar o'zini g'iybatdan olmaydi hatto g'iybat qilmaylik birodar desa ham to'xta gapirib olay deydi to'xta tugatib olay deydi nimaga uni ma'lum bir lazzati bor inson nafsiga yoqadi nafs chunki nafsda biroz o'sha yomon taraflari yomonga moyilliklari bo'ladi xususan nafsi ammora xususan mukammal yomonlikka buyuradi demak aytadiki ortiqcha gapdan qo'rqib mana shunday lazzatli kerakli savolga ba'zan javob bermaydi qo'rqamanki shu ortiqcha gap bo'lib qolmasin buni sahobalardan mana anaqa alloh taolo qur'onda aytadi la fi min ularning ko'p shivir shivirlarida foyda yo'q xayr yo'q ha odamlari ko'p gaplarida foyda yo'q illa man amara aw ma'rufin aw magar kimki sadaqaga yaxshilikka odamlar orasini tuzatishga buyursa mana bu mustasno bu gaplar yaxshi bag'oviy rivoyat qilgan ibn abdulbar hasan sanat bilan rivoyat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar tuba liman amsakal fadla min lisani va anfaqal fadla min mali tilini ortiqcha gapdan tiygan va ortiqcha molini infoq qilgan kishiga jannat bo'lsin ikkita narsa aytilyapti tilini ortiqcha gapdan tiygan odam va ortiqcha molini infoq qilgan mana shunga jannat bo'lsin deyapti lekin hozir holatni biz qarasak aynan teskarisi ya'ni ortiqcha molni qaytangi insonlar ushlab qoladi ortiqcha gapni gapiraveradi mutarraf o'zini otasi abdullohdan rivoyat qiladi aytadi banu amir tomonidan kelgan jamoat bilan birga rasulullohni oldiga keldik shu jamoat kelib payg'ambarimizga gapirishni boshlashdi anta validuna va anta sayyiduna va anta afdaluna alayna fadlan siz bizni otamiz siz siz bizni sayyidimizsiz siz siz bizni eng afzalimizsiz va anta atvaluna alayna tovlan bizni eng qudratlimizsiz va antal jafnatul g'orro siz eng mehmondo'st va sahiysiz va anta va anta siz undaysiz siz bundaysiz deb davom ettirishdi payg'ambarimizni maqtab ketishdishayton faqola qulu va la shayton payg'ambarimiz aytdilarki gapinglarni gapiraveringlar shayton sizlarni aldab qo'ymasin ya'ni ortiqcha gap bilan agarchi rost bo'lsa ham shayton to'ydiradi ortiqcha gap bilan adashtiradi shuning uchun payg'ambarimiz aytdiki ortiqcha gapga ortiqcha maqtashga bu narsalarga ehtiyoji yo'q ibn masud aytadi roziyallohu anhu ortiqcha gapdan sizlarni ogohlantiraman insonga hojatini ado qiladigan miqdordagi gap yetadi va mujohidda rivoya qilinadi tobeinlarda aytadiki har bir gap yoziladi hattoki bir kishi o'g'lini yupatish uchun aldab senga bir narsa olib beraman deb aytsa u ham nomi amolida kazzob deb yoziladi ya'ni bu ham yolg'onni yoz shuning uchun ortiqcha gapdan saqlanish ibrohim taymiy aytadi mo'min kishi qachonki gapirishni xohlasa qariydi agar o'zini foydasiga bo'lsa gapiradi bo'lmasa sukut saqlaydi lekin fosiq bo'lsa tilini shunday qo'yib qo'yadi har gapni gapirmaydi hasan basriydan naql qilinadi aytadiki kimni gapi ko'paysa yolg'oni ko'payadi va kimni moli ko'paysa gunohi ko'payadi kimni xulqi yomon bo'lsa o'ziga azob azob beradi amir ibn dinor aytadi bir kishi payg'ambarimizni oldida gapirdi va ortiqcha gapiryapti shunda payg'ambarimiz aytdiki kam duna lisanika min hijab payg'ambarimiz aytdiki tilingni oldida qancha to'siq bor deb shunda bu aytdiki shafataya va asnani labim va tishim bor ya'ni tilni to'sib turuvchi ikkita narsa bor tish va lablar bor payg'ambarimiz aytdiki afama kana laka ma yaruddu kalamak seni gapingni qaytaradigan narsa bo'lmadimi ya'ni mana shu to'siqlar ikkita to'siq bor ekan gapingni qaytara olmadim ortiqcha gapni gapirishga hojat yo'q edi ikkita alloh taolo ikkita to'siq qo'yib qo'ydi umar ibn abdulaziz rahimaulloh aytadiki faxrlanishdan qo'rquv ko'p gapdan meni to'sadi ya'ni ko'pincha bir gapni gapirmoqchi bo'lamanu faxrlanishdan qo'rqib gapirmayman deyapti ya'ni ujub manmanlik bo'lib qoladi deb gapirmayman demak ortiqcha gapdan qo'rqishgan yazid ibn abi hubaytdan rivoyat qilinadi aytadiki olim kishini fitnasi eshitishdan ko'ra gapirishni ko'proq yaxshi ko'rish demak bu narsa ham bir fitna ekan ya'ni olim kishiga bu nasihat bo'lyaptiki eshitishni ko'proq yaxshi ko'rish kerak gapirishdan ko'ra agar o'zini o'rniga kifoya qiladigan bir odam topsa sukut saqlasin eshitgani afzal chunki eshitishda salomatlik bor va gapirishda ziynatlash yolg'on qo'shish qo'shib chatishlar bo'ladi deb yazid ibn abi hubayb aytadi demak eshitishda inson salomat qoladi chunki gapirmaydi gunoh qilishi mumkin emas ya'ni yolg'on aralashmaydi shuning uchun sahobalardan bir savol so'ralganda doim xohlayotganki o'rniga boshqa sahoba javob berib yuborishadi ya'ni doim boshqasiga yuborisharkan ibn umar aytadi kishi poklashi poklashga eng haqli bo'lgan narsa bu tili tilni poklash kerak abu dardo bir kuni tili o'tkir bir ayolni ko'rib qoldi aytdiki shu ayol soqov bo'lganda o'zi uchun yaxshiroq bo'lardi o'zini oxirati uchun yaxshiroq bo'ladi ibrohimdan rivoyat qilinadi ibrohim aytdiki insonlarni ikkita sifat halok qiladi birinchisi ortiqcha mol ikkinchisi ortiqcha gap demak buni muolajasi qanaqa bo'ladi muolajasi yuqorida aytilgan moloyani gaplari muolajasi bilan bir xil ya'ni ilmiy muolajasi o'limni yaqinligini har bitta gapidan so'ralishligini mana shu narsalarni doim esda tutadi amaliy muolajasi sukut saqlashga odat qiladi og'ziga tosh soladi masalan mana shunaqa amaliy muolajasini qiladi alloh taolo foydali ilm bersin subhanakallohumma ashhadu an la ilaha illa